22. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed by the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was the beggar died and carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this place. Verse 25, But Abram said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. Tayo manalangin. Amang banal, salamat sa passage na aming binasa. Naway makita namin yung kagandahan ng langit sa magitan ng iyong salita upang lalo namin siya ma-appreciate at magkaroon kami ng desire na lagi namin i-focus yung aming attention sa inyong karyaan. Lalo na sa Panginoon, sa inyo, na may-ari ng langit. At nais namin na makapiling kayo balang araw. Gabayan kami ng Banal Espiritu upang, maki- upang siya magturo ng aming pag-aaralan at ang pangalan niyo ang may taas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Nais kong basahin muli sa inyo yung verse 25 bago tayo dumamo dun sa pag-usapan natin the truth about heaven. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. Ano mangyayari sa impyerno? Sabi dito, you are tormented mahihirapan ka sa langit. Pero sa, ay sa, sa impyerno. Pero sa langit, you are comforted. Naroon yung comfort ng Panginoon, yung kanyang presensya, at yung place ng langit na kung saan ay kapiling mo yung Creator. Pag-usapan natin ang heaven this morning. Natapos na tayo sa lugar na napakapangit Dalangin ko na way wala sa atin dito na mapunta sa impyerno. Wala dito na makaranas ng pangit na lugar at napakainit na lugar. Meron ba dito gusto na pumunta sa impyerno? Naway, wala. Pero alam niyo ba na ang tao na pupunta sa impyerno hindi dahil gusto ng Diyos? Ang tao na pupunta sa impyerno dahil gusto nila eh. Gusto ng mga tao mapunta sa impyerno. Ano sa, sa magitan ng ano? They, they are always rejecting the truth. Alam ko nakakarinig kayo ng mga balita na kung saan ay isang magulang na gusto niya magkaroon ng place yung kanyang mga yung kanyang fam- family hahanap siya ng pwedeng kausapin para makabili ng bahay at lupa o kaya kondo, di ba? At sa kanyang kasiyahan, kagalakan, at na magkaroon ng place na matitira ng kanyang family, na kung saan ay yung mga balita na naririnig natin, nakausap niya isang tao, Hiningan siya ng mga papers, hiningan siya ng pambayad. At nung nakabayad na siya at kailangan niya na lumipat sa place na yon, naloko siya. Nadaya siya. Pagkat mali yung tao na kanyang nilapitan. Di ba may mga ganyan, fake na agent na kung saan ay nilapitan mo. Ganyan sa kondo. May mga balitang ganyan, akala mo mapapasay na yung kondo. Yung pala ay sasabihin sa'yo ng may-ari ng kondominium, Sorry, hindi po kayo bayad at iba yung binayaran ninyo. Sa iba kayo nagbayad. Sa iba kayo nakitransact ng transaction. Di ba? Naway, wala nangyari sa inyong ganyan. At may mga nangyayari ganyan, di ba? Alam niyo, ganyan din po sa langit eh. Balang araw, mapa, maraming tao mapapaya eh. Akala nila sa langit sila pupunta. Akala nila balang araw ay makakapiling nila yung may-ari ng langit ang ating Diyos at makakapasok sila ng langit, yung pala hindi. Pagkat mali yung person, mali yung nilapitan nila eh. Hindi si Jesus. Mali Malinaw naman yung ating pinag- binasa kanina, sabi ni Jesus Christ, I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. Kaya pag ang tao, iba yung kanilang nilalapitan, hindi si Jesus, malabo ka makapasok sa kanyang tahanan. Di ba? Pag ang nilalapitan mo ay hindi ayon sa Biblia, hindi yung Panginoon ng Biblia, yung nagligtas sa atin, na nagmahal sa atin ng totoo, malabong tanggapin tayo sa langit. Kasi no one comes to the Father except by me or through me. Ayun ang nakakalungkot. Balang araw, maraming mapapaya. Maraming mapapaya. Pero kung ikay lumalapit ng kay Jesus at kay Jesus ka lang sumasampalataya at sumusunod, hindi ka dapat kabahan. Kasi ang promise niya, I will prepare a place for you. Individual, kaya niyang bigyan ng place o room sa langit. Libre. <laughs> Libre. Dito, mahal eh. Alam nyo, pasalamat tayo sa Panginoon, may langit. Maari sa lupa, wala tayong bahay, wala tayong titulo. Pero pag ikay tunay na krisyano, meron kang tahanan sa langit at hindi lupa, langit. Libre. Binayaran na ni Jesus. Hindi niya lang binayaran ano pa? Siya mismo yung naganda para sa atin. Siya yung builder. Siya yung magpiprepare sa atin ng place na napakaganda. Perfect place. Napakagandang lugar. Ewan ko kung nakakita na kayo ng mga lugar na maganda, nakapasok na eh. Ang pinakamaganda na napapasukan ng mga Pilipino, SM eh. <laughs> Napakalawa, napakaganda. Maari sa PICC, iba na natuwa sila sa mga chandeliers ng PICC, maganda. Pero yung mga magandang lugar, maaaring hindi pa natin napupuntahan. baka sa inyo may napuntahan na. O kaya sa palasyo ni President ng Sibolkiya, ng Brunei, eh puro ginto yun. Oo. Pero meron pang hihigit na nas, mas maganda sa mga lugar nila. Yun ang pag-usapan natin. Langit. Langit. Sino gusto pumunta sa langit? Alam niyo, para para pumunta sa langit, kamatayan. Sino gusto pumunta sa langit? <laughs> At least meron pa rin tumaas. Uh, true death and true rapture. Okay, pag-usapan natin ang langit. The truth about heaven. Definition Originally, the term heaven referred to the sky or the area above the earth where the heavenly bodies are placed. This is the main meaning of the word in the Bible. It was considered the dwelling place of God. Katulad sinabi ko sa inyo last Sunday, ito more lecture than sermon. Pero may konting sermon din, pero more lecture. Dwelling place of God and His angels. However, with time, the term came to be used also in the sense of the above, of the righteous, and some points after death. This is supported by a few verses in the Bible, but the Bible tends to use other terms such as paradise for this. Nalala niyo si Jesus Christ, Thou shalt be with me in paradise. Yun po ay heaven pa rin. Dwelling place of God. Okay? Alam niyo ba ang langit ay lugar ng mga makasalanan? Akala ng iba, yung, yung langit ay lugar ng mga banal. Yes, ang ating Panginoon ay naroon kasi siya'y banal. Yung mga banal na angels, holy angels, holy God. Pero alam niyo ba, ang langit ay lugar ng mga makasalanan? Ang impyerno din ay lugar ng mga makasalanan. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, yung mga yung impyerno ay lugar ng mga makasalanan na hindi sumampalataya kay Jesus. Na nireject nila yung tunay na daan. At hindi sila nagsisi ng kasalanan. Pero yung langit ay lugar ng mga makasalanan na nagsisi ng kasalanan at naniniwala sila ang Diyos lang ang tutulong sa kanila. Ang Diyos lang yung kanilang pag-asa. Yan ang ibig sabihin ng Lazarus yun ang larawan ng mga makasalanan katulad na natin, katulad natin na umaasa lang sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Lazarus. Yun ay parable, hindi siya literal. Ginamit ni Jesus yung salitang Lazarus para sa lahat ng mga makasalanan na umaamin sila na hindi nila kayang iligtas yung kanilang buhay, yung kanilang kalwa, at umaasa lang sila sa Diyos. God has help. Pero yung mayaman na Umaasa siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang kayamanan, sa makikita ng kanyang kayamanan, pupunta siya sa langit. Pero mali pala siya. Akala niya sa langit siya, pero sa hell, tormented. Pero si Lazarus, comforted. Another term ng heaven, para lalong lumawa, eternal abode of God, the created spiritual realm inhabited by God as well as His angels source of everything that is good and changeless and proceeds from God. Thus, in Matthew, the question is asked, whence was it from? From heaven or from men? Jesus and his word are from heaven and from above. Accordingly, every good gift and perfect gift, every perfect gift is from above, from heaven. Kaya binabanggit sa Bible, paradise, above, dwelling place, yan po yung langit. And the Lord's Prayer is that God's will be done on earth as it is in heaven. Naniniwala si Jesus at tayo, meron talagang literal na heaven. Meron ding literal na hell. Bakit may naniniwala tayo may literal na heaven at may literal na hell? Yan ang isang dahilan kung bakit siya naparito para Ikuwento niya, ituro niya na merong impyerno at merong langit. At alam niyo ba, sabi nila, mas maraming tinuro si Jesus tungkol sa impyerno kaysa sa langit. To warn us na merong place na, na pangit ang lugar na dapat huwag punta ng mga tao para magustuhan natin yung langit. Pero nakakalungkot, marami pa rin nagre-reject sa kanila, sa kanya. Ayaw nila ng langit. Hindi ko alam kung bakit. Ano pa pangit sa langit? Wala naman. Ay, mas pangit nga yung impyerno eh. Nakita niyo naman last Sunday, pinag-aralan natin yung impyerno ay napakapangit na lugar. Sabi nga, believers hope, an eternal hope, which I had not seen nor ear heard. It's a place of love, rest, joy, knowledge, and perfect harmony. Hindi lahat ng nasa sementeryo talagang RIP. Okay? Hindi lahat ng nasa sementeryo RIP, rest in peace. Yung iba dyan, walang rest. Pinaparusahan sa impyerno. Pero yung mga tunay na Kristiyano talagang rest in peace in Jesus. Talagang rest in peace. Pero iba dyan ay wala talagang rest. Pagkat ang rest ay sa langit lang po yan, wala sa impyerno. At joy, knowledge, perfect harmony. Okay, yung description ng langit. Ano ba description ng langit? Sabi ng Bible, high. For as the heavens are high above the earth. Yung nakikita niyo pong langit, yan po yung second heaven. Yung first heaven, at ah, first at second heaven yung nakikita natin. Yung first heaven, yung clouds kung saan lumilipad yung mga birds. Kung kayo po'y nakasakay na ng airplane, nakapunta na tayo sa first heaven. Okay? Yung second heaven, nakita niyo yung mga galaxies, yung mga stars, sun, moon. Yan yung second <coughs> heaven. Yung third heaven, hindi natin nakikita. Yun ang place of God. After second heaven, siyempre, third heaven at tinatawag ni Jesus Christ na paradise. Si Paul ay naranasan niya na yung third heaven, pero inalaw ng Panginoon na wag muna kasi mara- marami pa siyang gagawin. At hindi niya pinagmalaki yun, hindi niya pinukwento yun. Kaya nga binigyan siya ng third sa kanyang flesh. Oo. Kasi may danger, eh. ikukwento mo yung na-experience mo eh. Pero mas gusto ng Panginoon, ikwento mo ako, si Jesus. Huwag yung experience mo. Kaya winarningan siya. Pwede siya maging mayabang doon sa kanyang naranasan. Kaya my grace is sufficient for thee. Another description. At tinawag din siyang sa Isaiah, Isaiah tinawag din siyang high and holy. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. With him was a contrite and humble spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Tinawag din siyang holy. At yun yung verse sa Deuteronomy 26 verse 15. Tinawag din siyang holy. Look down from your holy habitation sa Psalm 26, Now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him from His holy heaven with the, with the saving strength of His right hand. Sa totoo lang po ay walang pwedeng pumunta sa langit. Maliban sa ating Diyos, yun talaga yung dwelling place niya, pati sa mga holy angels. Pero sa ating mga makasalanan, wala. Sabi ng Romans 3.23, For all have sinned and Come short. Yan ang conclusion ng Biblia. Come short of the glory of God. Lahat ng tao, wala tayong pag-asa para makapunta sa langit. Pagkat ang langit ay banal. At ang tao po ay dinikliran ng Panginoon na makasalanan. Kaya pasalamat po tayo. Merong napakabait na Jesus. Siya yung tumbos ng ating kasalanan. Kaya kung tayo pupunta sa langit, not because of your work, because of yourself of our, or ourselves, but because of Christ alone. Kaya nga, for by grace, you are been saved through faith. You have been saved through faith. It is not of your works. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya nakakalungkot sa mga tao na pinipilit nila at meron silang paniniwala kaya nilang abutin ang langit. Ang langit ay napakataas at banal. At sabi ng Biblia, ikaw at ako'y makasalanan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pasalamat tayo sa Panginoon, niligtas niya tayo sa impyerno. Hindi lang tayo niligtas sa kasalanan, upang pasalamat din tayo, binigyan niya tayo ng langit. Makakapunta na tayo. For the wages of sin is death. But the gift of God is what? Eternal life, kanino lang? Through church, religion, sa magitan nila, through Jesus Christ, our Lord. Yan ang ating salvation. Yan ang ating paniniwala paano makapunta sa langit. Walang sino man makakapunta sa langit. Salamat, binigyan tayo ng daan. I am the way. Kaya kung lalapit ang makasalanan kay Jesus, magkakaroon siyang way to heaven. Holy siya eh. Banal eh. At tinawag ng created by God. Ang langit ay gawa ng Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Revelation 10:6 and swore by him who lives forever and ever who created heaven and the, and the things that are in it the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, and there, that there should be delay no longer. Siya yung creator. Everlasting, tinawag din ang langit na everlasting. Dito sa lupa, pansamantala lang tayo dito. Kaya nga may simenteryo eh. Alam nyo, pag nakakita kayo simenteryo, nagre-remind sa atin dyan, may katapusan ng buhay natin. Pag nagbabasa kayo ng history, nagre-remind din niya sa atin, may katapusan yung buhay natin. Katotohanan yan. Nasaan na si Rizal? Nasa history. Nasaan na yung kanyang buhay? Wala na, patay na. History, pag sinabing history, yung buhay ng tao may katapusan. Pero yung langit, walang katapusan kasi yung nakatira doon walang katapusan. At ang kailangan lang natin natutulong sa atin yung wala rin katapusan. Sino si Jesus? The same yesterday, today, and forever. Kaya Jesus talaga may forever. Ewan ko sa boyfriend ninyo. <laughs> Meron din. Sana. Uh, kasi pag magkasintahan kayo, marami pa nangyayari dyan. Uh, kasi yung teacher namin, Sir Borromeo, 12 years sila magkasintahan, nag-break din. At iba rin ang napangasawa niya. Pero I hope and pray kayo ay umabot sa kasal. Yun ang pinaka-importante. Everlasting. His seed also I will make to endure forever. And, and his throne as the days of heaven. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed and we have building from God a house not made with hands, eternal in the heavens. Wow! Hindi ba kayo natutuwa na yung ating katawan ay nangihina, nagkakasakit? Sino dito nagpasalamat, Panginoon, salamat nagkakasakit ang aking katawan. Salamat may kahinaan yung aking katawan. Alam niyo kung bakit? Isa lang papasok sa isipan mo eh, langit eh. Nung namatay si mama, 84 yata, 85. Sabi ni Berbs, salamat may langit. Salamat may langit. Kasi kung namatay tayo at walang langit, wala. Para tayo mga animals. Ang mga animals po pag namatay, wala na. Pati yung kanilang spirit o kaluluwa, patay na rin. Ang tao may kaluluwa. Kaya pag napunta sa impyerno, tormented. Pag pumunta sa langit, comforted. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya salamat. Itong katawan natin, katulad ng tent, lilipas din to. At mapupunta sa langit. Salamat, may kahinaan to. Salamat, nagkakasakit tayo. Kaya malabo yung mayroong gamot na for life. O kaya para tumagal yung buhay mo. Hindi. Ang buhay hawak pa rin ng Panginoon. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Alam niyo ba, nakaschedule ang kamatayan natin? Nag-exercise lang tayo para ma-maintain natin yung lakas natin. Pero tandaan po natin, ang buhay pa rin hawak ng Panginoon. Kung kailan tayo magwawakas dito. Tandaan niyo yung sementeryo, hindi lang namamatay dyan, may sakit ha. Marami namatay dyan, malulusog eh. Nagmuto, nabangga, patay. Huh? Nagmahal, nasaktan, namatay. Hindi lang naman malusog eh. May kilala nga ako na nag-gym pa siya eh, pero inatake eh, pa rin sa puso eh. Nahay, naatake pa rin yung, na-stroke pa rin eh. Hindi naman, hawak pa rin ng Panginoon. Pero hindi ko ibig sabihin niya, pabayaan natin katawan natin. Pero huwag kang masyado magtiwala sa iniinom mo o sa kinakain mo. Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. O yung tinatag nating herbal. Alam niyo pagkakaiba ng mga adults at sa mga hindi adults? Alam niyo? Yung mga adults, pag nagtipon-tipon niya, pag-usapan la, herbal, gamot, mga pagkain malulusog, pampalusog, mga gulay, mga malunggay, mga palaya. Pero yung mga hindi adults, mga gadgets. <laughs> Di ba? Masingin nyo pa. Paano ko malalaman ang kausap ko adults? Yan ang pag-uusapan ninyo. Malunggay, palaya. Uh, ano pa? Hindi pa naman masama yan. Minsan kailangan din natin katawan na ingatan natin. Pero tandaan po natin, lilipas din tayo. At salamat kung ikay Krisyano at tayo Krisyano, may langit eternal in the heavens. Immeasurable. Hindi mo pwede siyang sukatin. Napakalaki. That says the Lord, if heaven above can be measured. Ibig sabihin, sinasabi niya, malabo, malabong masukat ang kalawakan ng langit, napakalaki. If heaven above can be measured and the foundation of the earth searched out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, says the Lord. Ibig sabihin, malabo, imposible. Unmeasurable. Dako tayo sa destination. Destination. Ayun ang description ng langit. ay patutunguhan din ng tao. Ulitin ko po, ang lugar po ng langit ay lugar din ng mga makasalanan. Ano pagkakaiba? mga makasalanan na nagsisi ng kasalanan at nagtiwala kay Jesus lamang. Believe in God, believe also in me. Alam yung salitang believe sa Bible, katulad sa John 3.16, For God so loved the world that whoever believes in Him should not perish. Alam yung salitang believe, hanggang buhay ka, patuloy kang sumasampalataya, naniniwala kay Jesus. Hindi naniwala ka after 3 years, iba na yung panampalataya mo. Maling panampalataya yan. Hanggang mahininga ka sa huling hininga mo, naniniwala ka pa rin sa Jesus ang tagapagligtas at Panginoon. At naroon yung puso mo na sumunod sa Kanya. Yung salitang believe eh. Patuloy, present tense yun eh. Utos nga yun eh. Believe. Pero yung mga ayaw sumunod sa Kanya, ayaw maniwala sa Kanya, sayang may destination heaven. Hindi lang simenteryo ang pupunta natin mga kapatid. Mahal ang simenteryo. Mahal na mabuhay, mahal din ang mamatay. Last week po ay halos wala akong pahinga sa kabak. Pabalik, pal, pabalik ako ng balik sa Las Piñas pagkat noong 29 ay namatay yung brother ng, ng nanay ko. Ang tawag namin sa kanila ay tatay. Uncle kasi tinatawag namin tay. Tay, iwon. Halos kayo na aming respect sa kanila parang tatay na rin. Namatay siya 83 years old. Uh, late na siya nagpa-check up kasi hindi siya nagpapa-check up eh. Nakita dun sa atay. Malaking bukol na. Stage 4 na. Kaya namatay agad siya, hindi na tumagal. Pero gayon pa man, nabahagi din natin yung gospel sa nung Tuesday. Tuesday o Wednesday yata. As yung Thursday naman sa committal service din. Kaya mag- magandang opportunity rin yun para may share mo din yung gospel sa mga loved ones o sa mga cousins. Salamat tayo, hindi lang tayo yung sementeryo. At mahal sa cemetery, tinanong ko yung anak niyang panganay, magkano kuha niyo sa lupa? Kasi ang gusto ng parents, una gusto ng iba, para practical cremation. Dumating yung anak from abroad, tinanong niya yung nanay niya, gusto libing. Kaya kinausap niya ate niya, ilibing natin, kahit mahal. Yun ang gusto ng nanay. Eh, nasa abroad naman yung mga anak niya, kaya kayang-kayang pag, pag uh, bayaran yung lupa. 120. Magkano dyan sa Holy Cross? Ha? 100? Sa Holy Cross na lang ako. Mahal pala sa Las Villas. 120. Iba pa yung hukay. 17 yung hukay. Sabi niya, 17 yan eh. Dahil senior citizen, may discount na 1,000. Ha? 1,000 discount, 16,000 yung hukay. Iba pa yung kabao. Mahal. Kaya, thou shall not die. <laughs> May utos kaya, thou shall not die. Mahal eh. Pero kinumpute ko din, pag cremation siya, isang tao lang yun eh. Pero doon pala, pwedeng dalawa. Pwede rin apat. Pag yung dalawa naging buto na, pwede nyo nang pagsamahin hanggang apat pala yung lupa. Okay na rin. Pero ba't natin pinag-usapan yan? Hindi man ako ahente ng lupa. Pero ganyan, ganyan ang ano, ganyan ang bayaran ngayon sa sementeryo. Napakamahal. At yung kapatid ko sa Aklan, nagalit yung kuya ko, pati yung, yung pinsang ko. Nung pinuntahan nila yung kapatid ko, yung kuya ko sa Aklan na namatay, nilibig, wala na din yung kanyang buto kasi sa public cemetery. Kadalasan niyang 5 years, dadalhin niya lang kahit saan. Yun ang pagkakaiba ng public at private. Pag private, kahit paano dyan dyan. Pag public, kung nagtitipid ka public, after 5 years, ililipat nila sa iba na. Kaya, kung kukumpitin nyo lahat-lahat, minsan mas maganda pa sa private. Hindi nawawala. Pero mas maganda sa langit. Talagang hindi ka mawawala. Pag napunta ka sa langit, doon ka na forever. Doon ka na. Yan ang langit natin at napaganda eternal life. Kaya salamat sa Diyos, may langit tayo. Ano tinatawag doon? A place of comfort, di ba? Doon tayo sa a place of comfort. Huwag na natin basahin yung nabasa na natin. Yan yung heaven. Place of comfort, yan. Yun ang kagandahan, may langit. Pag natapos na yung buhay mo dito, may naghihintay sa atin na libreng lugar at hinanda ng Panginoon sa atin para sa mga makasalanan na nagsisi at naniwala sa Kanya. Libre yan. Alam ng Panginoon yung kaisipan ng mga Pinoy. Eh. Libre. <laughs> Kaya inoffer niya langit, libre yan. It is a gift of God. Eternal life. Salamat sa Panginoon Now he is comforted here and you are in anguish. Kaya sa langit, kaya minsan binibiro nila yung langit eh. No, nakakalungkot eh. Sa langit walang beer. That's why we drink it here. Balang araw mararanasan nila yan. Yung kanilang mga joke tungkol sa langit, mararanasan nila yung init sa impyerno. Totoo, walang beer sa langit. Ang nakatira doon, banal. Ang kailangan makapasok doon, mga banal. Salamat sa righteousness ni Jesus. Siya yung ating naging righteousness. Binihisan tayo ng kabanalan ni Jesus. Kaya pwede tayo makapasok sa langit because of Christ alone. Pero kung pinagmamalaki ng tao yung kanyang religion, pinagmamalaki ng tao yung kanyang, kanyang uh, good works, yung kanyang family, yung pagiging mayaman niya, katulad ng rich man, nagtitiwala sa yaman at hindi sa Diyos at hindi kay Jesus, saan siya mapupunta? Tormented. Pero sa langit, comforted. The denomination. Sino mga pupunta dito, no? Nabanggit ko na yung ilan. Sa Revelations chapter 4, verse 4, Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments with golden crowns on their heads. Ibig sabihin, lahat ng believers nasa langit. Old Testament and New Testament believers. At ang nagre-representa representa sa kanila, yung 24 elders. Tumutukoy yan sa Old Testament at sa New Testament. Yun lang nga sa ngayon, ang nasa langit po kaluluwa. Kasi yung katawan nasaan? Nasa simenteryo. Iba na agnas na. Yung katawan natin ay hindi pa siya hindi pa siya kasama, ano ba tawag dito? Hindi pa siya niligtas na tayo ng Panginoon past, present, future. Pero hindi pa natin nararanasan yung ating kaligtasan sa ating katawan. Pag tayo namatay, magiging glorified body tayo eh. Saan mangyayari? Sa rapture. Sa ngayon, ang nasa langit, kaluluwa ng Old Testament believers, pati New Testament believers. Yung mga mahal sa buhay natin, katulad ni Tatay, ni Pia Willie, kaluluwa lang sa langit. Yung kanilang katawan narito sa lupa. At sabi sa verse 10 to 11, and 24 elders fall down before him who seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, O Lord, and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Ano gagawin natin sa langit? Magbabasketball? Hindi. Isa lang, to worship. To worship. Or to serve Pagkat yung salitang serve at worship, the same lang po yun. Worship Him who lives forever and ever. At yung ating matatanggap na mga crowns, ibabalik natin sa Panginoon. Ang tanong ngayon, meron ba akong crown na may bibigay sa Panginoon? Sana yun ang ating targetin habang buhay pa dito. Magkaroon tayo ng crown. At makukuha mo yung pag ikay naging faithful sa Panginoon. Ang challenge mo nga sa mga umati ng discipleship eh, huwag tayong mamatay kung wala pa tayong nadi-disciple. Kasi ang mission natin dito, make disciples. Kung wala ka pang ibibigay na na-disciple sa, sarapan ng Panginoon, pag-pray mo, huwag ka munang kunin ng Panginoon hanggang wala kang nadi-disciple. Hindi mo masasabi na mission accomplished. Pagkat yung assignment na binigay sa atin, make disciples. Sa chapter 5 ng Revelation, ano pa mangyayari dyan? Ano makikita nyo dyan? Andiyan yung mga klase ng tao, And by your blood you ransom people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Sino yung mga tao nun? Ransom people. Yung mga tao nakara nakaranas ng katubusan ni Jesus. Yung mga naniwala sila sa ginawa ni Jesus dun sa Calvary. Ransom people. Iba-iba. May Chinese, Japanese, Ilocano, Ilonggo, lahat. Lahat. Sabi nga dyan, no, oh, They look and I heard the throne and the living creatures and the elders and the voice of many angels numbering myriads and myriads, or oh, myriads and thousands of thousands. At ganyan din ang sa chapter 5, verse 12 to 13, 13, the same din. Patuloy natin siyang sasambahin. Ayun ang gagawin natin doon. At napakarami. Tingnan niyo sa Revelations 21, 3 to 4. And I heard a loud voice saying from the throne, say, from the throne, a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Ano mangyayari? Kung tayo na sa langit na, may pangako ang Panginoon sa atin na New Jerusalem, New Heaven, and New Earth. Dito, yung liwanag natin mismo ang Panginoon. At sabi diyan, no more mourning, crying, no more pain. Wala nang arthritis, bawal ang may arthritis sa langit ha, doon sa New Jerusalem. Sino may arthritis dito? No? Pag 40 pataas ka, marami ka nararamdaman. Salamat, may langit. Salamat. Kasi mga gamot lang natin dito, pain reliever lang yun, hindi man talaga nakakagaling eh. Gusto nyo ng tuloy na kagalingan sa langit. Wala na lahat. Walang karamdaman, walang cancer, walang Zika virus, walang dengue. Lahat. So, no more tears, no more crying, no more mourning, no more pains. Wala na. Napagad ang langit. Salamat may langit. Sa Revelation 21 verse 27, But nothing unclean will be ever enter in. Posible bang yung mga nasa impyerno makapunta sa langit? Wala nang chance. Wala nang chance. Walang purgatorio ah. Binigay lang yung purgatorio para bigyan ng chance yung mga tao pero wala talaga. Yun ay isang maling katuruan. Meron lang impyerno at langit. Walang in-between. Sabi niya, but nothing unclean will ever enter it. Sino yun? Yung mga taong tumanggi kay Jesus. Yung mga taong nag-reject, ayaw maniwala sa Panginoon na yung kayang ginawa sa Calvary ay sapat na. It is finished. Pero sa mga makasalanan na tao, naniwala kay Jesus, merong langit na naghihintay sa atin. sa atin. Now, anyone who does what is detestable or false but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Ito yung mga niligtas ng Panginoon. Ito yung mga taong naniwala sa Kanya. Lamb's Book of Life. Minsan natatakot yung mga Kristiyano, may ta, sigurado ba ako na sa Book of Life ako, Pastor? Check mo yung pananampalataya mo. Ang pananampalataya mo ba ay si Jesus lamang? O naniniwala ka pa rin sa sarili mo sa mga magitan ng mabuting gawa? Delikado yon. Itabi mo yung mabuting gawa mo, sabihin mo, useless yan. At ang paraan lang para makapunta sa langit sa magitan kay Jesus, sa magitan ng pagsisisi, sa magitan ng kanyang kabanalan, masisigurado mo ikaw ay nasa book of life. At paano pa masisigurado? Pagkat kung ikay tunay nagsisi ng kasalanan, tuturuan ka ng Panginoon magbago ng buhay Hanggang sa huling hininga mo, siya pa rin ang pinaniniwalaan mo at pinaglilingkuran mo. Sigurado yan, nasa book of life ka. Pero kung hindi si Jesus ang iyong pinaniniwalaan, wala ka sa book of life. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. Sabi nga ng isang pastor, dapat sa lupa pa lang, practice na natin yung worship eh. Sa lupa pa lang eh. Kasi wala tayong ibang gagawin sa langit kundi to worship Him. Sabi nila, singing, serving the Lord. Worship Him. They will see His face. Wow! Nakita niyo na ba ang Panginoon? Nakikita niyo na ba ang ating Diyos? Someday we will see Him. They will see his face and his name be on their foreheads, and night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Verse 14 ng chapter 22 ng Revelation, Blessed are those who was who was their own, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city of the gates. Napapansin ninyo, yung was? Kaya kung yung buhay mo ay hindi nalinis ng Panginoon, wala. Pero kung ang buhay mo nakaranas ng kalinisan ng Panginoon, paglinis ng Panginoon, kasama tayo sa langit. Dahil kay Jesus, siya lang yung naglinis eh. Romans 6:22 to 23, paano ko malalaman? Tandaan niyo, ito yung salvation. No? Sa verse 22, But now that you have been set free from sin. Ang tunay na ligtas, set free from sin. Niligtas na tayo mula sa kasalanan. May nagkaroon na ng kalayaan to follow Him for righteousness. At pag ikay naligtas na, sabi diyan, and have become slaves of what? of whom? God. Pag ikay tunay na ligtas, maglilingkod ka sa Diyos. Pagka tayo po slaves of God. Kaya kung naniniwala ang isang tunay na ligtas, maglilingkod yan sa Diyos. Kaya kang Krisyano, sabi niya siya Krisyano at hindi siya naglilingkod sa Panginoon, questionable ang kanyang kaligtasan. Kasi ang tunay na ligtas, you will submit your life to Jesus and you will serve Him. We became His slaves. And He's our what? Master. Malinaw naman eh. Pag ito buhay mo, the fruit you get leads to sanctification. May transformation sa buhay nila. Nagbabago yan. Yes, nagkakasala sila pero bumabango niya, nagsisisi ng kasalanan. Pagkat ayaw nilang bumalik sa kasalanan, nagbabago yan. Dati yung bibig nila hindi maganda lumalabas, ngayon ay magaganda na. Dati mga tamad yan, nagiging masipag yan. Dati ayaw sumunod, ngayon masunurin na. Nagbabago yan. Dati ayaw magbasa ng Biblia, magbabasa yan. Dati ayaw magsimba, magsisimba yan. Kasi binago na sila ng Panginoon. Anong ending nila? And its end what? Malinaw naman eh, no? Ano? Eternal life. Sino yun? Yun, yung mga nabanggit ko. Yung mga taong has been set free from sin, became slaves of God, at yung bunga nila leads to sanctification and it's an eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Balikan natin yung ating binasa kanina. Basahin ko lang yung verses. Malinaw naman sinabi ni Jesus Christ eh. Kaya kung may mga taong pumupunta sa impyerno, hindi kasalanan ng Diyos. Mali yung tao o maling person ang kanilang nilapitan at hindi si Jesus. At kung may person kang lalapitan, isa lang. Hindi pwede si Jesus at ito, at ito, at ito. Eh, Jesus plus, plus, plus. Hindi pwede yon. Dapat isa lang. Gusto nyo ba dalawa husband nyo? Gusto nyo ba dalawa wife nyo? Hindi man tayo Muslim, Christian tayo. Eh. Gusto natin husband natin, isa lang eh, di ba? Maliban lang kung magtataksir, eh. kaya nagiging dalawa. Ganyan din ang Panginoon, gusto niya isa lang. Kung gusto mo maligtas, isa lang ang lapitan mo. Sabi niya, I am the way. Alam niyo, ginamit dito, definite article, the way. Ibig sabihin, wala na. Hindi niya ginamit yung article na a way, a way. O kaya, I am the truth and a way. Isa sa mga daan hindi. Sabi niya, the way, the truth, the life. Kaya sabihin natin sa ating mga kaibigan, kung gusto niyo pumunta sa langit, isa lang ang lapitan niyo, Jesus. He is the only way. He is the only truth and His only life. No one comes to the Father except through me. Single lang yan. Singular lang yan. Me. Si Jesus yan. Ngayon ang tanong ngayon, ano bang, bakit gumanda yung langit? Gusto pa natin pumunta sa langit dahil napakaganda sa langit o higit pa doon? Dahil gusto natin makapili yung ating Savior, yung ating Panginoon. Alam niyo, ang langit ay maging baliwala kung wala ang ating Diyos sa langit. Kung wala yung Savior. Yung ganda ng bahay, kung wala din nakatira, sayang. Yung mga bata, natutuwa yan, pag uwi nila ng bahay, andyan dyan yung kalang magulang. Pero kung uwi sila, walang tao doon at sila lang. Kahit anong laki ng bahay at wala silang madadad nandoon, hindi rin maganda. Salamat. Pagpunta natin sa langit, i-welcome tayo ng Panginoon. At ito yung sabi ng isang writer sa Psalms. Sabi niya, oh, You guide me with your counsel eh, siya po'y believer, Old Testament believer. At alam niya kung saan siya pupunta. And afterward, you will receive me to glory. Marami naniniwala, yung mga Old Testament believers, pag sila'y namatay, may pupuntahan silang, ang kanilang paniwala, Abraham's bosom. Hindi pa sa langit, hindi totoo yun. Yung mga Old Testament believers, pag sila'y namatay, yung kanilang kaluluwa, diretso na sa langit din. Remember David, Sure siya sa langit. Surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Disagree ako doon. Lahat ng mga believers sa Old Testament, pag sila namatay, diretso na sa langit. At itong taong ito na believers sa Old Testament, afterward, you will receive me to glory sa langit. At sabi niya yung karugtong, oh, Whom have I in heaven but you? Wow. Kahit anong ganda ng langit, kung wala rin ang Diyos doon, sayang. Gumaganda ang langit, naroon yung Panginoong Yesus. Naroon ang ating Panginoon. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Ewan ko kung ganito rin yung ating puso. Kung hindi pa tayo, wala pa tayo sa langit, naman nasa lupa pa lang tayo, na huwag din ang ating desire. And there is nothing on earth that I desire besides you. More spiritual, not material. Alam niyo, malalaman ninyo yung tunay na believer, yung kanyang focus lagi sa langit eh. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pero minsan may mga tao gusto nila yung mga bagay sa mundong ito. Ano yung meron sa bagay sa mundong ito? Naglalaho yan. Kung binigyan ka ng biyaya ng Panginoon materially, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord pa rin. Pagkat yung buhay natin, tayo mismo mga anak niya, hindi ito yung tunay na tahanan natin. This world is not my home. Saan po? Sa langit tayo po'y strangers. At dito tayo magwawaka sa Philippians chapter 3, verse 19 to 20. Pangarap ng karamihan ay maging US citizen, di ba? Makapunta sa Amerika, maging US citizen. Paano kung hindi tayo naging US citizen? Huwag kang malungkot. May mas maganda pa sa US. Ha? May maganda pa sa US. Kung lobby ng Panginoon, makapunta tayo sa US, okay lang. Kung hindi, okay pa rin. Kung wala akong mapun mapunta ang ibang bansa, okay lang. Ang pinaka-importante, sabi sa verse 20, Verse 20 na lang po, Philippians chapter 3, verse 20 to 21. For our citizenship, where? Is in heaven. Ano man mangyari sa mundong ito, hindi dapat tayo maapektuhan. Ang tungkulin lang natin dito bilang ambassadors of Christ to share the good news, the gospel and to live the truth. To preach Jesus, to preach Christ. Pagkat ang ating citizenship is in heaven, from which, ewan ko kung totoo to sa lahat eh, from which we also eagerly, nandun pa ba yung eagerly natin, Panginoon, yung eagerness natin, no? yung paghihintay sa Panginoon, excited na excited tayo, from which we are also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Anong gagawin niya? We will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Maging glorified body. According to the working by which is able even to subdue all things to Himself. Kaya ba ng Panginoon yun? Yes. Yes. Hindi kaya ng medicine yan. Kahit na ano ilagay mo sa mukha mo, tatanda ka pa rin kukulubot pa rin ang mga mukha natin. Kahit anong toothpaste ang gamitin mo sa, sa ngipin mo, malalagas din yan. Walang permanent dito eh. Salamat may langit. Salamat may heaven. Salamat may place na hinanda ang Panginoon sa atin. I go and prepare a place for you. Sana yung you kasama ka. I hope. Pero kung hindi pa, I am the way, the truth, and the life, Jesus said. Lapit lang tayo kay Jesus. The way, napakasarap ng langit. Paano kung hindi pa ako pupunta sa langit, Pastor, ano gagawin ko? Gusto ko ibigay ito kay sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Ano po yung purpose ko kung hindi pa ako, pa, di pa ako kukunin ng Panginoon para papunta sa langit? Sa verse 23, Philippians chapter 1, etong pinakadahilan, minsan iba tinatanong ko talaga, minsan ang dahilan nila, gusto niya pa, yung sa mga parents, ah, gusto pa nila makita yung kalang apo, gusto pa nila makita yung kalang mga anak na ikasal, makatapos. Magagandang dahilan niya, no? Iba naman mga binata, gusto ko pa makapag-asawa, pastor eh. Yung mga dalaga, pastor, hinihintay ko pa yung yung prinsipe ko eh. No? Makita ka ng Prague, baka yun na yun. Naghintay pa sila ng binata maliligaw sila. Walang problema sa mga ano, pero ito yung pinakadahilan kung bakit pa tayo hindi kinukuha ng Panginoon. Dito nahahating kaisipan ni Pablo eh. Pagkat gustong gusto niya na makapiling si Jesus eh. Pero sabi niya, For I am hard pressed between the two. Kita niyo, hirapan siya mag- mag-isip oh. Having a desire, anong desire niya? To depart and be with Christ which is far better. Yun ang gusto niya, to be with Christ, which is far better. Nahati siya eh. Tignan sa verse 24, tingnan niyo po. Unselfish desire. Tingnan niyo po, nevertheless, to remain in the blessed is more needful for you. Ako gusto ko lang pumunta sa langit eh. Pero hanggang may nakikita pa rin ako na hindi lumalagong krisyano sa Hope Baptist Church, I want to stay here. Tuloy pa rin natin yung discipleship natin. Yun ang, yun ang desire natin. May mga kapatiran pa tayong mahina pa eh. May mga kapatiran pa tayo na hindi pa lumalago. May mga kapatiran pa tayo hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Gusto natin to be with Christ, which is far better. But sabi ni Pablo, nevertheless to remain in the flesh is more needful for you. Yan, ba, yan din ba yung, yung purpose natin kung bakit gusto natin mag-stay pa rin sa lupa? Secondary na yung gusto ko pa mag-asawa, gusto ko pa makita yung mga anak ko makatapos, gusto ko pa magkakita yung sila yung ikasal o magkapo. Ang pinaka-importante niya, tingnan mo yung katabi mo, lumalago ba yan sa panampalataya? Kung ikay lumalago, tungkulin mong turuan siya. Tungkulin mo siyang bantayan tungkulin, tungkulin mo siyang paalalahanan. Pag naka-disciple ka na, pag nakapag-train ka na, pagdating mo sa, sa langit, napakasarap. Di ba? Naway, ganito yung desire natin pag pinag-usapan natin langit. I hope na and prayer, lahat tayo dito'y papunta sa langit. Kung hindi naman, huwag niyong kalimutan si Jesus. Si Jesus lamang ang makakatulong sa inyo. At salamat din sa Panginoon, salamat tayo sa Panginoon, may langit na naghihintay sa atin after ng buhay natin sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Bago manalangin, magkaroon tayo ng individual silent prayer na kung saan ay Bihira lang magpasalamat ang Krisyano sa langit eh. Kadalasan yung material na bagay, sa trabaho, sa pamilya. Pwede ba magpray po tayo na magpasalamat? Salamat Panginoon, may langit kayong binigay sa akin. Salamat sa kaligtasan at kasama ako sa Book of Life. Salamat kay Jesus na nagligtas sa akin at hindi na ako pupunta sa impyerno kundi sa iyong karihan. Pwede eh, ba magpasalamat tayo sa Panginoon bago, ta- bago ako magwakas sa panalangin? Let us pray. po, aming dakilang Ama, aming dakilang Diyos. Salamat po sa langit na inyong pinangako para sa amin. Salamat sa inyong anak na Jesus. Hindi niya lang kami niligtas mula sa mga kasalanan, kundi niligtas din po kami mula sa impyerno at binigyan kami ng lugar na napaganda. At salamat kayo lamang ang daan patungo sa langit. At kayo rin po nagsabi na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dakilang Diyos, habang narito kami sa lupa, naway ang aming kaisipan eh, katulad ng sinabi ni Pablo to set our minds on things above, not on things on the earth. Alam po namin na map- mapangakit ang mundong ito. Pero maganda po na pinalalangan niyo po kami na may langit, yung tunay na tahanan namin na naghihintay sa amin. At salamat, naroon po kayo. Naroon po kayo. Kayo yung nagbigay ng kagandahan ng langit. Kayo yung liwanag. At salamat, O Diyos, na we will see you face to face someday in heaven. At salamat din, Panginoon, sa nabasa namin kanina sabi ng isang writer, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Now, ito, ito po'y totoo din sa amin. Kayo pinakamagandang treasure na dapat namin mahalin, ingatan, at kayong aming master na dapat namin paglingkuran. Pagpalaan yung bawat isa, at habang narito kami sa mundong ito, Gawin namin ang aming tungkulin to make disciples. Yun ang desire ni Pablo. Alam niya na gusto niya pumunta sa langit, which is far better to be with Christ. But gusto niya pa rin mag-remain para sa mga kapatiran na kailangan pang tulungan. O Diyos, salamat po sa banal na kasulatan. Naway, pag dumating yung panahon na makapiling po namin kayo yung tinatawag na rapture. Naway meron kami mga grounds na iaalay sa inyo. At dalayan po namin matagpuan nyo kaming tapat na naglilingkod sa inyo. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.